Goeiemôre. Miskien is ek een van die bekommerde ouers wat vanmôre hier staan. Ek beleef hier afgelope week, paar weke. Ons staan by die, met ons kinders, ons werk met ons kinders. Ek kry statistiek uit die rand uit. Vriend van my. Hy staan voor 'n klas. En uit die klas van 26 is daar net 3 leerdlinge wat 'n kerk bywoon. Die ander was al in die kerk met die trouwe of met die begrafnis, maar hy woon die kerk by nie. Die week was haar pinkster by die kerke ook nog. Praat mens met die kinders. Sê die kinders vir jou, dit wat jylle as christene vir ons vertel, dit werk nie. Jylle beloof ons prachtige beloftes en jylle sê dit uit die woord uit, maar dit werk nie met my nie. Dit werk met ander uitgesondere speciale mense nie is nie deel van my nie, my leven lyk nie so nie, ek wil nie kerk toe gaan nie. En dan tref het een mens, en dan begin nou bykie dink, en ek beleef dat, ek moet eindelijk begin vingerwees na my en, en na ons en, en ons selfs ons grootouwers, want ek beleef die betrokkenheid van ons ouwers, is nie daar nie. Ek beleef selfs op die sportgebied dat, gerechtigheid sê vier nie, Want ons is nie daar nie. Ons ondersteun nie ons kinders, ons kleinkinders nie. Want dit wat ons vir hulle vertel, is nie die norm van hierdie wereld nie. Dit wat hulle daar buitenkant leer en optel, is nie die norm nie. Ek hoor in hierdie week dat die norm van africhter om seens af te rig, is een hele paar goed wat, wat ek nie eens hier wil noem nie. En as jy nie op daai vlak is nie, dan is jy nie 'n goeie afrigter nie. En dan tel ek net op dat geregtigheid is nie die norm nie. En dan vra ek die vraag, hoe kry ons daai as daai norm weer terug? En dan wil ek nou vanmôre 'n beroep doen op op ons almal, regtig. Ouers, grootouers almal, ons moet betrokke raak. Ek sê dit moet 'n erns. Ons moet weet wat wat by jou kind aangaan. Ons sal moet weet wie is die africhter. Ons sal moet weet wie is die africhter. Ons moet weet wie hulle is. Want dit wat hulle aan ons kinders oordra is nie die norm nie. Ek, hoor my as ek as ek bekommerd is. Want ek is nie meer die norm nie. As ek vir hulle dinge vertel dan dis nie aanvaarbaar nie want die norm van die wêreld is nie ek nie. En dan spook jy teen teen ongeregtigheid en jy wil geregtigheid daai hê, maar jy's nie die norm nie. En ek voel die enigste manier hoe ons dit kan terugkry is, ons moet werkelijk intens betrokken raak. Ons moet al wees, dat die kinders weer die rechte norm kan optel. Uh, Jan, ja, dit is nou nie net getuies nie, maar uh, ek denk, Marius het nou vir my geroer hier oor een sekere punt, wat vir my ook een bron van kommer is in die school, en ek het nou die dag met Willie van Heerden daar gepraat, want hy trek net so zwaar daan, ons gaan nie by ons situasie, ons gaan nie ons ouers verander nie. Die departement kan ons nie verander nie. Hulle is kom ons sê net maar beyond repair. Maar waar ek en hy is toe in gesprek en ek sê dat ons as onderwysers moet ons gedagtegang beginne verander. Laat ons nie meegesleep word. Ek, ek hoor hierdie week hierdie ou wat uh, wat is hierdie ouetjie wat hier praat saam of so hier na 2 uh, eh, hy praat van 'n kermderm. Nou, ek weet daar is nie so 'n woord nie, woordeboekie, maar ek dink is iets spesiaals wat ons moet vir ons aantrek, veral in hierdie nuwe Suid-Afrika. Laat ons nie net kermderms word nie, maar laat ons werklik sal uitgaan en onsself die situasie in so 'n mate bestuur. Uh ek het elke jaar met my graad 8s, dan doen ek so 'n oefeningkie hier so in die middel van die jaar. Dan skryf ons sommer 'n Bybeltoetsie dan vraag ek vir hulle vrae soos wie Psalm 23 geskryf. Wie was die ou wat Dawid met die klip doodgegooi het en Moses? Sommige sulke basiese goed. En julle as ouers sal verstom staan dat weinig, weinig kinders kry meer as 5 uit 10. Die average lê hierso van 2, 3. Hulle hulle weet Dawid, dit ken hulle daarom. Dawid en Goliat, daai storie het 'n onuitwisbare indruk op hulle gemaak. Dit ken hulle. Maar die res van die goed, Ongelooflik. En vanmôre was daar oor die kerk nie so ek dink as Louis Brits wat so 'n DVD uh, eh, bekend gestel het. Hulle het hom nou lankal al gemaak, maar dit gaan oor wat is sy naam? Kits eh, of uh, wat? Nou goed, daar hoor julle die naam, ek hoor hom nie. Maar dit gaan laat ons ons kinders leer in aanbidding. En en ek en Johan praat daaroor. Ons koop so maklik vir ons kinders DVD's van allerhande goed. Maar kom ons raak betrokke soos Maria sê by ons kinders, grootouers ook. Ek meen ons het die tyd om dit te doen, die, die ouers nie altyd nie. Sit 'n DVD in en en begelei hulle deur die hele ding. Moenie vir hulle die DVD insit en ek gaan vorentoe in wat kry hulle daar uit nie, nê. Nee, dit ek dink Marius dit was 'n dis 'n ernstige woord wat jy gespreek het. Jare gelede was daar 'n periode uh gewees jeugweerbaarheid en en ek dink tog hy het sy plek uh, geken daar, maar ons sal moet eh, saam, nie net ouers nie, nie net onderwysers nie, nie net grootouers nie, saam sal ons hierdie aanslag beveg deur ons kinders te bemagtig. Baie dankie. Hoor, ek kan net vanaand praat. Ek het verskriklik baie goed in my hart en ek weet die Here sal dit op die regte tyd uitbring. Maar ons ry gister van Bloemfontein af en my sussie het my soms so papier gegee. Ek lees 'n ding hier ehm um, wat staan en ek kyk na Roolien en ek sien hoe sy klavier speel en en toe ek dit lees, toe besef ek net wat dit is. Hy sê love is like playing the piano. First you must learn to play by the rules. Then you must forget the rules and play from your heart. En ek sit net so terwyl ek hier aan terugry en sommer my hart met die Here besig en en ek besef dat daar's basiese beginsels en reëls wat mense leer as jy begin klavier speel. Maar reëls geld nie meer vir Olie nie. Sy speel enige iets wat in haar hart kom. Jans begin 'n liedjie sing en speel so. Dis net dis binne, dis binne haar. En ek sit net so en ek sê maar Here, wat is wat is hierdie rules? Jy weet, ons het ons is so vry. Jy weet, ek sê vir Jan, ons is so vry. Ons is sommer nou heel aan kan die sloot af. En en vryheid is verantwoordelikheid. Volwassenheid is verantwoordelikheid. Maar nie 'n verantwoordelikheid wat 'n werk is nie. 'n Verantwoordelikheid wat 'n vrug is. En ek bedink hierdie ding en daar kom 'n basiese en ek sê Here, wat is u reëls? Wat is wat is die riglyne? Ek wil eintlik reëls met riglyne vervang. Wat is die riglyne wat nodig is om in ons lewe vasgemaak te word sodat ons vanuit hierdie riglyne kan leef sonder wette? En weet jy die eerste ding, daar's klomp goed. Ek gaan dit nou met julle deel en ek weet daar gaan tyd kom daarvoor, maar die eerste ding wat in my hart vaslaan is die eerste beginsel wat die Here sê, hy sê bekeer jou en laat jou doop. En ek begin hierdie ding bedink en ek sê maar Here, hoekom so lê soveel op die doop? En ek besef 'n ding, die doop is die doodreken van my denke. En Johan sê nou ons moet ons denke vernuwe en ons alles ons moet mense en ons gaan net vernuwe word deur die woord deur die woord te bedink. Ek sê net nou vir Benny, ek sê al luister jy series die hele tyd, baie keer onthou jy nie eers alles wat jy gehoor het nie, maar die woord word in jou hart vasgemaak. En wanneer jy dit nodig het, gaan hierdie woord uitkom. Die Gees van die Here gaan hierdie woord eenvoudig laat vloei. Maar ek besef 'n ding. Die belangrikste van die doop is die doodreken. Dis die doodreken van my siel. Die doodreken van my vleeslikheid. En waar ons stryd in die vlees is, in ons denke is, ons stryd is in ons denke. Waar die stryd in ons denke is, is dit nodig dat ons onsself konstant doodreken deur te sê, "Maar Here, ek het gesterf." Toe ek onder daai water ingegaan het, kon ek nie leef nie. Ek kan nie asemhaal daaronder nie. En as Romeine 6 vers 4 kom en hy sê deur die doop word ons saam met Jesus in sy dood begrawe sodat ons in 'n nuwe lewe kan opstaan. Mense, dan's dit 'n riglyn wat God ons gee, nie verniet nie. As Jesus nodig gehad het en dit vir hom nodig was om gedoop te word, hoeveel te meer vir my en jou. Maar wie hulle wat, nie om 'n chap op my skouer te en te sê, ek is gedoop nie. Om daagliks vanuit die krag van die doop in jou lewe te leef. En dit is om my dood te reken om net te sê my Here, ek het gesterf. Ek het gesterf wanneer die aanslag kom. Ek het gesterf. Wiele wat weerhou ons van hierdie intimiteit en hierdie goddelike heerlikheid wat God vir ons bedoel het, is ons vlees is ons denke. En om jou dood te reken is om te sê, Heere, gee alles oor. Al ervaar ek wat er aanslag, al kom wat na my toe, al is die branders, hoe hoog, Heere, ek het saam met die gesterf. En as ek saam met hom gesterf het, is hy saam met my. Ek is in hom om oorwinning te beleef binnen in elke situasie. Dit is oorwinning as ons deel leef vanuit oorwinning. Maar die vyand wil die oorwinning in jou denke steel met die negatiewe goed wat 'n aanslag is op jou lewe. Maar die Here sê, reken jou dood. Reken jou dood vir dit nou wat na jou toe kom. Beg, dis 'n beginsel mense waarvan uit ons sal leef. En as ons nie eers die basiese reëls of riglyne nie dit vasmaak in ons lewe nie, gaan ons sukkel om vanuit ons hart te lewe. En ek wil jou aanmoedig. Die Here gee ons 'n klomp beginsels in sy woord, klomp riglyne. Gehoorsaamheid is nie 'n werk nie. Gehoorsaamheid is die vrug wat vloei vanuit intimiteit. En ek wil julle bemoedig om intimiteit so met hom te beleef dat die vrug uit jou lewe lewe in oorvloed sal wees. Ek sien julle daarmee. Kom ons bly na Efesiërs 4 toe. Ek dink ons is uiteindelik daar. Ons is nou, ek weet nie hoe lank reeds ons besig met die volwassen man. Uh, ons moet dan seker nou ergens by die by die volwassen man uitkom. Ons het gesien dat Paulus beskryf in Efesiërs 4 daarby vers 11 vir ons hy sê, hy, hy het aan die gemeente die gegeef, partij as apostels, profete, evangeliste, herders en deraars, hy sê, om die heilige stoeteris vir die dienstwerk, tot ons allemaal kom, tot die eenheid van die geloof, tot die, die mate van die volle grootte van Christus, tot die volwassen man. So, die doel van die prediking, die doel van die gemeente bijeenkomst, die doel van, van die uh, onderlinge bijeenkomst, soos wat uh, die skryver van die breers dit vir ons noem in die breers 10, is om die heiliges toe te ris vir hulle dienstwerk. Nou, ons het baie gesê, Paulus in sy oploop om, om by hoofdstuk 4 uit te kom, het vir ons verduidelik, in die eerste plek, wie is die heiliges? Dat hy ons in hom uitverkies het, dat hy die mensdom in hom uitverkies het, dat hy ons dier genade gered het, dier die geloof nie, die werke nie. En omdat het nie ons werke is, omdat ons werke geen bijdra daartoe gemaakt het nie, is ons inderdaad heilig. Daarom het hy gesê, in Ephesians 5, 26 sê die goed begin opsom, by 25, 26 sê, Christus het omself vir ons oorgegee om ons te heilig, nadat hy ons gereinig het met die waterbad dier die woord, so dat hy ons sonder vlek of rimpel verheerlik geheilig, sonder gebrek voor God kan stel. Jy sien, as my optrede geen rol speel nie, is dit moendlik. Maar as ek moes hand bysit in die proces van my saligheid, as ek hand moes bysit in die proces om rechtvaardig voor God te wees, so ek nie heilig kon wees nie. So ek nie sonder gebrek gewees het nie. So ek nie sonder vlek of rimpel gewees het nie. En daarom is die sleetel, die sleetel om te kom tot die volwassen man, die eerste sleetel wat Paulus vir ons gee, is hy sê, is om te besef dat hy homself vir ons oorgegeet, dat God hom sonde gemaakt het, so ons kon word die gerechtigheid van God in hom. En dat God daarmee die sonderskap van ons verweider het, en dat God ons daarmee geheilig het. So, nou is ek een van twee, ek is of een sonder of ek is geheilig. Ek is of een sonder of ek is rechtverdig. En jy sien, ons gaan nou in hoofdstuk 4 kom by hierdie punt, wat ons hierdie goede moet raakvat en begin saamvat. So jy sien, ons moet in ooreenstemming kan kom om saam te wandel, moet ons afspreek. Dit is wat die profeet Amos vir ons sê, hy sê, sal twee met mekaar saam wandel, ten sy oorheen gekom het. En jy sien, ek kan nie saam met God stap nie, ek kan nie saam met die heilige geest wandel, as ek nie afgespreek het, En afspraak beteken om met hom saam te stem. Goed, toe het ons gesien, die eerste punt wat Paulus gemaakt, dat hy ons geheilig het. En dat hy daarom, omdat ons heilig is, kon hy sy geest vir ons gee. Het hy ons verseel met die heilige geest van die belofte. En nou sê hy die heilige geest draan om, die heilige geest is vir ons die ontvangst van, luister mooi, die ontvangst van die heilige geest is soos die voorskot, die Arabon. Hy praat daarvan in uh, eh, hoofdstuk 1 vers 14, hy sê, hy het ons die as een onderpand, een arabon, een voorskot gegee, een deel van die koopsom as een sekuriteit vir dit wat volg. Die heilige gees verteenwoordig die gerechtigheid van God in ons. Hy verteenwoordig al Godse beloftes in ons. So as ons die gees het, en hoe het ons die gees gekry? Ons het die gees gekry, dier geloof, dier dat hy ons rechtverdig het en ons gekwalificeer het. En toe ons met hom kan saamstem het, met hom kan saamwandel, toe het Godse geest in ons kom woon, want hy staan by die deur en hy klop en hy sê ek wil jou kom bewoon, en toe Godse geest ons kom bewoon, toe kom Godse geest met alles wat hy is, die volheid van die Godheid, kom woon lichamelik in ons, dis wie hy is, en nou kom hy met sy geneesing, hy kom met sy sien, hy kom met sy vrede, hy kom met sy onskuld, en hy kom woon in ons, en hy staan by die deur en hy klop en hy sê ek wil inkom, hy sê ek wil my, my gedagtes jou nie maak, ek wil jou voet met woorde van die geloof, geloof wat dier die liefde werk nie, dier vrees gedruif word nie. Hy sê, ek soek nie een vreesverhouding by jou nie. Ek wil nie, jy moet vir my bang wees, en, en bang wees om hel toe te gaan, en daarom die rechte dinge doen, om daarom te kan hemel toe gaan. Hy sê, ek het jou lief, ek wil verhouding met jou hee. Want as ek verhouding met jou het hier, gaan ek met jou verhouding hee een dag, in die eeuwigheid. En ek het jou lief. Ek soek een permanente verhouding met jou. En dan moedig hy ons aan, hy sê, ons kan nou in hierdie lewe, hierdie lewe in oorvloed wat Jesus vir ons verdien het, ons kan nou daan begin wandel, en dan kom hy met die tweede sledel, hy sê die tweede sledel is, ons moet verstaan, dat God die wereld so lief gehad het, en dit beteken, toe hy die dag daan die kruis gehang het, het hy nie net gesterf vir my en jou nie, sterf vir die mensdom, het hy nie net my en jou geheilig nie, hy die mensdom geheilig, ja die ouwens wat ook nie in die kerk inkom nie, en die ouwens wat ook sê, dit werk nie vir hulle nie. Hy die mensdom geheilig, hy die mensdom gerechtvaardig. Paulus sê, daar is geen onderscheid tussen die wat glo en die glo nie. Hy sê, allemaal wat glo en die glo nie, het in elk geval gezondig, het in elk geval gemis, uit die eeuw poging uit gemis. En ek en jy is toch die eerste ouwens wat kan sê, ons weet, ons het het ook gemis. Nou as ons het gemis het, hoeveel te meer die ouwens wat die glo nie het gemis maar daar kom vers 23 van Romeine 3 en hy sê, of vers 24, hy sê, en hulle allemaal, ons wat het gemis het, of die wat het gemis het en die wat het nie gemis het nie, die wat glo nie, glo nie, hy sê, allemaal van ons, het hy in elk geval gerechtverdig, dier die offer wat aan Jesus is. Skielik kyk ek met die ander oog na die wereld. En nou kom hy en hy sê hier die verborgenheid, want die jode het gedink hulle sê uitverkore volk, En nou word hier een verborgenheid geopenbaar om te sê, die jode is die prototype van die mensdom. God het die joodse volk gebruik, ek praat gister met jou, daar by een congres. Dit is nie een geestelike congres nie. Dit is selfs een congres, maar praat daar ook geestelik. Praat met jou en hy vertel, hy was in Israel, hy vertel van die tempel wat nou moet herbouw word in Jerusalem. En uh, nou staan daar een moskie daar en nou, wat gaan nou gebeur? Ek sê, vergeer dit, die tempel gaan nie gebouw word nie. Hy sê, wat meen jy? Ek sê, het jy nie gelees wat Stefane sê nie. Stefane sê, God woon nie in een tempel wat met handen gemaakt is nie. God het sy intrek geneem in die tempel van jou lichaam. Ek sê, jy is die tempel. So God het nie een saak met die tempel in Jerusalem nie. Laat die moslims maar die tempel daar bou. Wat maak dit nou saak? Die essentie is, die tempel is in ons hart. En dit geef my so goeie nie. Marius, ek na jou luister, na Johan luister, dan spring die skrif sommer my op in Micha 4 in Isaiah 2, waar die Heere sê, aan die einde van die dag, dis nou waar nou is. Aan die einde van die dag, sal die berg van die huis van die Heere vaststaan op die top van die berge. Die gesag van die gemeente, sal die gesag wees wat heers oor alles. So ek wil vir julle sê, ons het nie getalle nodig nie. Wat ons nodig is, oortuiging my eigen moed. David sê, met u loop ek een benestorm, met my God spring ek oor een meer. Die vrouwen sing van David, so dat sy duisende verslaan, David sê, tienduisende. As God van een man tienduisend maak, as God met een man tienduisend verslaan, ek verstaan, ek praat nou nie van mense nie, die aanslag, dan sê dit vir my, ons is in beheer hierso. As ons kan kom tot die volwassen man, is ons in beheer, dan is ons benauwdheid verval. Dan hoef ons nie meer ons te bekommer oor die duisternis wat oor die aarde kom en die donkerheid oor die volke nie, want dis wat die profeet sê, hy sê, duisternis kom oor die aarde en donkerheid oor die volke, maar oor jou sal die licht opgaan. Hy sê, en wat sal gebeur? die volk wat in duisternis sit, die mensdom wat in duisternis sit, sal een groot licht sien. Hy sê, en konings en nazies sal trek na jou licht en na jou stralende opgang. Ek het vir julle goeie nies. Ek vir julle goeie nies. Ek en jy draad het binnen ons. Ons het die Arabon. Ons het die geest en al Godse beloftes van sy gesag en van sy heerskapie en van sy heerlijkheid draad. My sien, dit sal vir die volwassen man nodig is. Jy sien die volwassen man het ons gesien, ons het verlede week of nie voorverlede week het ons gekyk daarna, ons gesien Petrus het gesê, verlang sterk soos pasgebore kinderkies na die onvervalste luister mooi, dat Petrus het nodig ach om te sê die onvervalste melk van die woord, wat beteken dit? Dit beteken dat is vervalste melk van die woord en ek en jy weet wat dit beteken om vervalste melk van die woord in te neem meeste van ons het die meeste die grootste deel van ons leven ingeneem, nou kom Petrus en hy sê, verlang na die onvervalste melk. Verlang soos een pasgeboore kindje na onvervalste melk van die woord. Hy sê, want dit sê jylle het opgroei, en as jylle in die proces van opgroei is, gaan daar iets gebeur, dan moet jy kom tot een volwassen man. En hy sê, vaste spuis, nou eh, spring hy na Hebreus 5 toe, hy sê, vaste spuis is vir volwassen, is daarby vers 11 en 12 en 13, hy sê, mense wat geoefen is, in die woord van gerechtigheid geoefen in die woord van gerecht, dis waarvan hy net vanmorgen praat. Paulus sê, oefen jou in die godsaligheid, sê, voed jou met woorde van die geloof, oefen jou in die woord van gerechtigheid, as jy in staat kan wees om te onderscheid tussen goed en kwaad. Wat is goed en kwaad nou? Dis die vervalste melk van die woord en die onvervalste melk van die woord, dis goed en kwaad. Dis die waarheid en die leen. Dis die werkelijkheid of die, die oorspronkelike en die namaaksel. Dis waar ons moet onderscheid. En dit is waarin die vijand geslaag het, 2000 jaar na die kruis, die mensdom, ek praat nou van die christendom, die ons wat glo, nog steeds in gevangeneskap te hou, in hulle denken. Omdat die woord, die melk, vervals was. En nou kom Paulus, nadat hy dit als gesê het, hy het hier twee sleutels gegeen, hy sê, ons is geheilig, en nie net ons nie allemaal is. Hy sê, so dink anders. Kyk met een ander oog, Jy sien, as ons kyk na die kinders, wat nie meer kerk toe gaan nie, as ons kyk na die afval van die mensdom daar buiten, moet ons kyk met die ander oog. Ek sê vir die ouwens, dit is asof die probleme van die mense in die stede anders is as die probleme wat ons het. So ek jy sien, die, die, die type van probleme wat ons by, by die vrouwe kan beleef verlede week. En um, die groot ding gaan oor die vervalte melk. Ja, as ek om sitte meisiekie, sy het al viermaal probeer selfmoord pleeg verstaan jy, nou, nou sê in die psychiaters, en ek, ek meen, wat die ons doen, is hulle pomp hulle so vol pille, dat hulle nie meer besluit kan neem. Maar hoekom is hy daar? Omdat sy mislukking is. Omdat sy gemors is. Wie wat noem ek, wie wat die versamelnaam vir een mislukking en een gemors? Een sondag. Goed mooi, een sondag is een mislukking en een gemors. En sy geloed het. Wat sê dit geleer? Marius sê dit in die kerk geleer so miskien is hierdie klomp van die kerk toe gaan die beter af. Daar het sy geleer sy sy mislukking in gemors. As ek vir jy sê, die grootste sleutel wat ons gedraai moet kry in mensense koppe, is om te sê, jy is nie gemors nie. God het jou rechtvaardig. God het jou geheilig met een heilige offer. Met een offer jou vir altyd volmaak. Dis wie jy is. Dis die gedachte, en dis wat oor Paulus sê, hy het het vir amal gedoen, want jy sien, as ek dan na iemand anders kyk, dan kyk ek met hy oog. Ek sien in iemand, as ek na iemand kyk, sien ek die potentiaal. Ek sien die gerechtigheid, ek sien die heiligheid, ek sien mense met hy oog, en jy sien, dis die wijse waarop ons die ding gaan draai. Jy sien, die Heere sê belangrike ding, ek wil vir julle onderwijsers die ding sê, hy sê, gaan en maak disciples. En jy sien, ek het na hierdie ding gekyk, en ek het gewonder oor die ding, want nou jy sien die mens is ons maar lief om te vergelijk, en dan kyk jy na bediening, en ek sien ouwe bedien, duisende mens op een slag, honderde duisende per satelliet op televisie, en jy sien hoeveel geld spandeer hulle om, om hierdie televisiestaties te heen, en om, om hulle rijk afstand te vergroot, maar dit is nie wat die heren sê nie, die heren sê maak disciples, en ek het vir julle die beeld gesê, in 1976 het ons een som gemaakt, want ons het gesê, as ek alleen gaan, en ek vat vir Henda, vir 6 maande, en ek disciple haar intensief, ek, ek spandeer 6 maande kwaliteit tyd met haar, en ek dupliseer myself, die woord wat ek glo binnen haar, so dat sy saamstem oor wat God met haar gedoen het, wat God van haar gemaakt het, so dat sy ook bekrachtig is met die Arabon, met die geest van God, dat sy kom tot die volwassen man, om hierin te wandel. En na 6 maande, dan gaan ek en sy, ons vat elke nog iemand. Sy vat vir Lukas, ek vat vir Alfie. En na 6 maande, vat ons 4, nog 4. En na 6 maande, vat ons 8, nog 8. En na 6 maande, vat ons 16, nog 16. Dan sou ons die totale wereldbevolking in 16 jaar man tot man bereik. 16 jaar van 1976 af. Vat ons na 1992 toe. So krijg. Ons sou in 1992 al, as ons met die program volgehou het, sou ons in 1992 die totale wereldbevolking disipel het. Dis die vermenigvuldigende actie. Dit is Godse manier. Maar dis die ons manier nie. Wie wat doen ons? Bou een groter gebouw. Trek meer mense by mekaar groter luidsprekers op, koop een satelliet. Een man verkondig die, die evangelie en ganse mensdom en het roer hulle glad nie. Jy sien, dit wat die probleem is met kerk, is waarover hulle sê dit werk nie, eh, Marius. Want jy sien, met kerk staan ene in preek, en een klop sit en luister. En hulle bly sondags. En omdat hulle sondags bly, bly hulle precies waar hulle is. Want een sondag kan die koninkrijk van God nie sien nie. Dis die dilemma. Jy sien dit waarover Henna sê, daar is basisse goeders. Daar is basisse goed. Hy sê, bekeer jou. Sy het jou een geskiep. Ek kom, ek gaan met die eerste een. Die essentie van die evangelie sê, bekeer jou. Nou voel jy jou laat doop bekeer. Wat beteken bekeer? Metanoi jou. Dink anders. Dink soos God dink. Ek wil het stelling vir jou maak vanmorgen. Ek wil vir jou sê, ek en jy is geleer van kindsbeen af, met goeie bedoelings, is ons geleer om te dink soos die wereld hoor jy, die rijk jongman, gesê ek onderhou al die goed van my geboorte af, hy moes anders gedink het. Ons het nodig om te dink soos God dink oor die saak. Hy sê, om my te bekeer, is om te sê, Heere, ek versaak my gedagtes. Dit is waar die doop in kom, want die doop help ons om dit recht te kry. Die doop geef ons een praktische optrede, een praktische handeling, waarna ek kan terugverwijs, en te sê, ek het dit neergelee. Ek is dood van my ou gedagtes sien, daar is een, daar is een beginsel hier, as jylle, jylle is nou so nou in, in Ephesians 4, nee, ons moet nou daar, in Ephesians 4, eh, vers 25, sien jy interessante ding, Paulus skryf daar, hy sê, daarom, leed die leun af en spreek die waarheid, elke met sy naaste, leed die leun af en spreek die waarheid, hy sien, om die waarheid te spreek, moet ek die leun aflee, ek wil vir jou iets sê, Bob Mumford het die stelling gemaakt, hy sê, if you have the measles, you can preach the mumps, but the people will catch the measles. Hoor julle? Die siekte wat ek het, gaan ek aansteek. Ek kan na ander een preek, maar die een wat ek het, gaan ek aansteek. Sien julle die beginsel? En daarom, ek kan die waarheid spreek, sonder om die leen af te le. Ek vind jy vraag, wat se kracht het die waarheid wat jy spreek, as jy nie klag gemaakt het met die leen? Daarom roep Ilea al uit, hy sê, hoe lang hink jylle op twee gedagtes? Jakobus sê, een dubbelhartige man, een doepsiegos man, een man met twee two minds. Hy sê, is soos een golf van die see, wat jyne weer geslinger word, en hy bly nie op die plek. Hy sê, so iemand ontvang nie van God af nie. Nie omdat God sy rug op hom draai nie, is omdat, omdat hy sy rug op God draai. Sê die manier om my rug op God te draai, is om nie nie te sê vir alleen nie. Baie ouders is bereid om ja te sê vir gerechtigheid, maar hulle sê nie nee nie vir sondagskap nie. Sê hulle die ernst van die ding? En nou het ons een manier om te sê, ach, ons is vir allemaal lief, en Jesus is vir allemaal lief, en uh, eh, solang ons lief is vir Jesus, alles ok. Nee, het werk nie so nie. Want weet jy wat, ek kan lief wees vir Jesus, maar wie wat, dit bring my niks nader aan die volwassen man nie. Dit bring my niks nader aan Godse droom nie. Ek het nodig om dit wat hy gesê het, dit wat hy gedoen het, te erken. Om dit te eer. Om die waarde daan te heg, wat het toekomt dan kan het vir my werk. Want hy sê, as ek dit verstaan, sê Paulus, dan kom ek by die plek, waar ek saam met al die heiliges, allemaal, nou, wat Paulus nou sê, saam met al die heiliges, praat hy nou van die ouwens wat besef het dat hulle heilig is, en dat hulle nie meer sondag is nie. Hy sê, want dis die ouwens, wat in die heiligdom ingaan. Hy sê, dit is die ouwens, wat die lengte en die breedte en die diepte en die hoogte van Godse liefde leer kent. Dis die ouwens in wie sy gemoed, sy denke, die heilige gees kom woning maak. Dis die ouwens wat met kracht versterk word in die innerlijke mens. Dis die ouwens wie sy levens sal getuig dat God sy wil welgevallig volmaak en goed is. Dis die ouwens wat beleef dat God doen ver boor wat ons kan bid of dink. Dis waarvan Paulus praat. En nou dat hy dit alles gesê het, nou kom hy by hoofdstuk 4, nou gaan ons bykie bybelstudie doen vanmorgen uit hoofdstuk 4 uit, in die tyd wat oor is. En Paulus sê in hoofdstuk 4 van EVS, hy sê, ek vermaan jylle dan, ek, die gevangene in die Heere, om te wandel waardig die roeping waarmee jylle geroep is. Ek wil hier mooi luister wat Paulus sê, hy sê, ek, die gevangene, kyk mooi na die woordkie daar, een, in, in die Heere. Die King James vertaal hom verkeerd, hy sê, the prisoner of the Lord, hy is nie gevangene van die Heere nie, hy is een gevangene in die Heere, oor jy die verskil. Want jy sien gevangeneskap in die Heere, is ek is gewilliglik daar, daar is my nie een beter plek om te wees nie. Jy sien, ek kan sê, ek is een gevangene in my huwelik. Is ek so? Ek is nie vry om te gaan waar ek wil gaan, as het nou ten opzichte van vrouwens is nie. Julle verstaan, hoekom? Omdat ek een gevangene in my huwelik is. Maar ek, ek is, ek hoop, hoop is met jou ook so, ek is nie een gevangene van my huwelik nie. Betek ons is een gevangene van die huwelik, wat dit beteken, hulle wil nie daar wees nie, maar hulle is daar. Maar om een gevangene te wees in die huwelik, beteken, ek wil daar wees, dit is die plek vir my. Maar dit beteken, dat ek, die feit, daar staan ek is gevangene. <laughs> Verstaan jy, want ek is aan hengde gekoppeld en ek kan nie daar los nie, maar sien jy, dis een keese, dis wat ene die verskil maak tussen gehoorzaamheid as een werk en gehoorzaamheid as een vrug. Besef jy, gehoorzaamheid begin as een werk, om iets te doen wat jy lis is om te doen nie. As ek vir een van die sien sê, ga maak thee, dan, dis asof hulle lood in hulle voet te kry. Huh? Maar gehoorzaamheid is om te gaan thee maak, al voel ek nie, ek wil te gaan thee maak nie. Maar weet, daar kom een tyd, wat ek nie vraag, of sê, gaan maak thee nie, wat hulle self opstaan en sê, hoe lyk het, Paul is om thee te drink, hoor jy, nou het die gehoorzaamheid, die antwoord is, ja, ek wil rank al graag thee drink, maar hoor mooi, nou het die gehoorzaamheid een vrug geword, ek het nie nodig om op die opdracht te gee nie, hy sien, God het nie nodig om ons opdracht te gee nie, want ek wil dit doen, maar dit kom uit die verhouding uit, iemand wat daar was, wat die lengte, die breedte, die diepte, die hoogte, die liefde wat alle kennis oortref, wat met kracht versterk is die innerlijke mens. In wie sy hart die geest van God woon, toegang het, vrye toegang het van beweging in my denken. Maar besef jy, wat sy beweging het Godse geest in my denken as ek vast aan my sonderskap? Want sonderskap opponeer direct. Ek vir julle vraag, die vraag vir die, maar ek, die paar wat geluister het, woensdag, woensdag het ek oor die radio, die vraag gevra, maar dit is eindelijk een vraag wat ek vir die vrouwens by die, by die vrouwkamp gevra het. Wat is die teenpool? Wat is die vijand van sonde? Dat ek vir julle vraag, wat is sonde sy teenstander? Wat gaan sonde in jou leven vernietig? Wat sê julle? Verhouding. Jy het in geluister. Verhouding. Die teenpool van sonde is verhouding. Godse droom is verhouding. Verhouding. Buite verhouding is dit sonde. <laughs> Hoor julle? Sonde is om die verhouding te heen nie. Toe Adam eet van die vrug, was die eet van die vrug, was die symptoom. Voor hy geëet het van die vrug, het hy besluit. Het hy besluit om wat te doen, het besluit om uit te stap op sy verhouding met God. Dit was die dood. En die eet van die vrug was die noodwendige gevolg daarvan. Jy sien so die essentie is verhouding, en jy sien ons het probeer Ons het altyd probeer om oortredinge en misdade te bestuur. Ek moet nie drink nie, rook, vloek nie, dans nie, al die wel, ek moet al die goed nie gedoen het nie. Verstaan jy, ons het die, die symptome probeer bestuur en steeds buiten verhouding gewees. Hoekom? Hoe was ek buiten verhouding? Omdat ek onwaardig was. Ek vat my eie lewe. Hoeveel jare van my lewe, 24 jaar daarvan, het ek een begeerte gehad vir verhouding met God. En ek het in my eie gemoed gedink ek het verhouding maar ek het nie, want ek was te minnewarig. Die verhouding was altijd afstand verhouding. Jy sê die verhouding waarvan God droom, is een nabij verhouding, is een intimiteitsverhouding. En een intimiteitsverhouding kan net wees, if two parties find likeness in one another. Die woord is daikie, waarvan die woord die kaiozoene afgeleid word. Twee partijen, wat gelijke waarde in mekaar vind. En daarom het God ons sy waarde gegeen so dat ons die ander partij wees, wat gelijke waarde het, so dat ons in verhouding met God kan wees, so dat ons sonde kan uitkakel. Maar Paulus sê, ek is die gevanger van die Heere, nou ek moet, gaan nou baie te starig, hy sê, ek is die gevangene in die Heere, hy sê, ek, ek is gekoppel aan die evangelie, dit het van my besit geneem, Godse geest is in my, Godse geest het toegang tot my denken, hy sê, ek kan nie anders nie, hy sê, ek kan nie anders van my evangelie te verkondig nie, hy sê, wee my as ek het nie verkondig nie, hoekom sê hy weer my? Hy sê, omdat ek sal sterf, as ek het nie verkondig, ek sal wees soos een vrou, wat in barensnood is, want hy sê, ek is weer soos, asof in barensnood, totdat Christus in julle gestalte verkry, hy sê, ek is soos een vrou wat zwanger is, en as sy nie geboorte gee op tyd nie, dan gaan sy sterf. Hy sê, nie, so is die evangelie in my, dit maak van Paulus die evangelist van evangeliste, hy sê, die evangelie is in my, ek kan nie anders, as om daar geboorte te gee nie. Goed, nou sê hy, daarom is ek een gevangen. Hy sê, maar nou vermaan ek julle, nou die woord vermaan, luister mooi, ons gesê die woord vermaan is nie om my vinger onder jou neus te druk en sê, moet jy hem jou sokkies optrek nie. Die woord vermaan beteken om mekaar aan te moedig, to exhort, om jou aan te huts, om jou te bemachtig, om te sê, jy kan het doen. God het, jy kan het nie as jy sal ek nie, weet, die vermaan, die vermaan soos wat ons vermaan ken, le onder die ou verbond, wat sê, as jy jou sokkies optrek, dan sal het met jou beter gaan, hoor jy. Maar die vermaan van die Nieuwe Testament is om te sê, God het het alles gedoen, wandel daan. God het alles vir jou klaar gedoen, ontvang dit. Dis geloof, sê jy die, die verskuld en vermaan, hy sê, nou moedig ek julle aan, om te wandel waardig die roeping waarin jy geroep is. Nou wacht mykie, om te wandel waardig, onthou jy, ons het een stelling gemaakt, ons het dit vir mekaar honderdmaal gesê, dat ek het wees sê, ons maak een onderscheid in ons levens, tussen twee goed, ons stand en ons wandel. Nou, Paulus, die eerste drie hoofdstukke van Ephesians gebruik, en sommer oorgespring na 5 vers 25 toe, en gesê, ons stand is 100% ons stand is volmaak. Hoekom? Omdat alles wat ons stand bepaal, kom van God af, en niks daarvan van ons af nie. So dat geen gebrek, geen tekort, geen vlek of rimpel, niks wat onheilig is nie. Ons stand is volmaak voor God. Maar ek en jy weet, dat ons wandel nie volmaak is nie. En nou kom Petrus, en Petrus skryf af in 1 Petrus 1, na by vers 15 rond. Ek sê hierdie ding, hy sê, jylle moet in jylle heel levenswandel heilig word. Hoor mooi, jylle is heilig. Kom, ons skryf het by. Jylle is heilig. Maar nou sê hy, daar staan geskrywe, wees heilig, sê God, want ek is heilig. So kan jy sien waarover moes God ons kom heilig. Omdat hy heilig is, en as die verhouding moet ons wil hee, moes hy ons heilig vir die verhouding. Goed, nou het hy ons geheilig, nou sê hy, wees heilig, want ek is heilig. Nou sê hy, en dan voeg hy daarby, hy sê, jylle moet in jylle jylle levenswandel heilig word. Met nou, ander woorde, dit wat in my stand gebeur het, moet nou oorspoel na my wandel toe, dis waarvan Paulus praat. Hy sê die volwassen man, is die man wat sy stand verstaan, en dit so verstaan, dat het sigtbaar word in sy wandel. Is jylle by my? Dis die beginsel. Daarom sê hy, wandel waardig, om te wandel, wat een roeping, ons is geroep tot een koninklijke priesterom, een geestelike huis, een heilige volk, he? dit is wat ons geroep is, hy sê, wandel nou daar volgens, en nou het hy dit vir ons makkelijk gemaakt, in 2, hoofdstuk 2 vers 10 sê hy, ons is sy maaksel geskapen tot goeie werke, wat hy voorbereid vir die wat hom lief het, of uh, eh, so dat ons daar kan wandel, hy sê, hy klaar die wandel, geskep, hy sê, al wat ons nodig het, is om om te sien, ons sy hand te vat, en saam met om te stap, Hy sê dan wandel ons in die werke wat hy voorbereid het. Maar wie waar wandel ons in die werke as ons hand in sy hand het? En daarvoor moet ons verhouding hee. En vir die verhouding moet ons heilig wees. En jy sê die aanslag wat die vijand gemaakt het tegen die mensdom, is om die mensdom sonders te hou. En daarom kon hy die mensdom nabij aan God kry, maar nie by God nie. Ek kon nie een met God wees, solang ek een sonder is nie. Sonder, solang ek een eerlendeling is nie solang daar goed is, is wat God teen my kan hou nie. Daarom het hy met een offer vir altyd volmaak die wat geilig word. Nou gaan hy aan, hy sê, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met langmoedigheid, terwyl jy mekaar in liefde gedrif dra, nou kom ons kyk het nederigheid, wat is die nederigheid nou? Met alle nederigheid, wat is nederigheid? Besef jy die nederigheid, is om by die besef te kom, dat my bijdrage my bijdra tot my stand, niks bijgedraad nie. Jy sien, dit was die probleem met die hoogmoedige fariseers. Die fariseers het die wet moreles onderhou. Jy weet, dit wat die ouwens gesien het, het het gelijk of hulle het onderhou. Hulle het een mooi show opgesit. En hulle trots was om te sê, ons het het gemaakt. Hoor jy, dit was die fariseers trots. Nederigheid sê, ek kon het nie maak nie, ek kan dit nie maak nie. Ek sou dit nooit kon maak nie, maar hy het het vir my gemaakt. Maar nou dat hy dit vir my gemaakt het, aanvaar ek wat hy gemaakt het. Voor mooi. Ek het groot geword met nederigheid, wat in nederigheid het gesê, hoe slechter ek myself voor God sê, hoe nederiger is ek. Jy sê, as jy jouself voor God slecht sê, dan verhef jy jou boek aan die kruis. Want aan die kruis het hy jou geheilig, jou sonder vlek of rimpel, sonder gebrek, voor God gesteld soos jy jouself vol gebrek voor God gaan stel, dan verontagsam jy die kruis, voor die wat strots. Kan jy sien hoe die vijand die woord nederigheid gebruik, en nederigheid teen ons aangewend, en ons geleer om ons self voor God slecht te sê, en in werkelijkheid was dit die grootste en die hoogste vorm van trots wat hy was. In nederigheid, hy sê, en sagmoedigheid, wacht bykie, wat is sagmoedigheid? Sagmoedigheid jy weet, die, die Engelse praat van meekness, maar nou probeer ek dit omskryf. Sagmoedigheid beteken sonder vooropgestelde idees. Jy sien, moed leer hier in my kop. Nou sê ek moet sag wees van moed. Hy sê, um, verlustig jou in die Heere. Verlustig jou in die Heere, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Sê Psalm 37 by vers 4. Verlustig jou in die Heere. Nou die woord, beteken to be soft and pliable. Dit is wat die woord in Engels beteken. Die woord verlustig. To be soft and pliable. Jy sien, sagmoedigheid beteken to be soft and pliable. Jy sien, ons groot geword met ons siening. Met, in baie gevalle, die vervalste melk van die woord. En nou het ons een hart uitgekryd. Die fariseers was hier die probleem. Die fariseers het met hulle wetisisme gesê, ons is die ouwens wat correct lewe. Ons doen nie so die ouwens nie dankie Heer, dat ek nie soos daai oos nie. Ek dink nie soos daai oos nie, en ek gee my tiendes, en ek doen al my goeders, verstaan jy, ons het dit recht gedoen, dit was die fariseers. Maar daar was geen sachtheid in hulle nie. Hulle was nie vormbaar nie. Toe dit waarvan die wet nie profete getuig het, was die gerechtigheid van God, en hier staan die gerechtigheid van God voor hulle. Sy naam is die Heer ons gerechtigheid, hier staan Jezus voor hulle. En Jezus kom met een nieuwe boodskap. Nie een boodskap van oordeel nie, maar een boodskap van liefde. Nie geloof wat uit vrees gebouw is nie, maar geloof dat uit liefde gebouw word. En wat doen die fariseers? Hulle sê, ons laat ons nie skuif nie. We shall not be moved. Hoeveel ouders is daar in ons volksgenote wat hierdie liekie sing? Hulle is baie Afrikaans, maar hulle sing hierdie Engelse liekie. We shall not be moved. Verstaan jy? En so is ons nie oop. As soveel is baie, nou, nou is die vraag, ek wil nie oor ander ouders praat, nie, ek wil oor my praat vanmorgen, is ek en jy oop vir die oortuiging van Godse geest? is ek en jy oop om elke nieuwe inspraak van Godse geest te hoor. Is met sagmoedigheid, is jy soft and pliable, is jy, is jy buigbaar, is jy soos een stuk klei wat gevorm kan word. Nou, wacht, wacht, wacht, wacht, moet nou nie, laat ons het verkeerd verstaan nie. Jy weet, nou sing ons die verkeerde liedje wat sê, doen slecht, jy wil hier, jy wil met my, jy potwakker met my die klei, so ver is het nog oké. Okay. Maar dan kom ek, hy sê, toets en hier, soek my, al moet ek leie. Hmm, verstaan jy? Nou is die klei bezig om te misluk. Maar jy sien, wat het die pottebakker gedoen? Ons moet klaar lees. Die stuk klei het misluk in die hand van die pottebakker. Wie is die stuk klei? Dit was die mens. Het hem jylle sang? Adam het misluk. Adam is die mens. Hy het misluk in die hand van die pottebakker. En wat het die pottebakker gedoen? Hy is die ach nie, het smijt klei weg. Wat het hy gedoen? Hy het die klei gevat en hy het een nieuwe pot gemaakt wat voldoen aan die standaard en die vereiste van die pottebakker. Wanneer het hy dit gedoen? Aan die kruis. Kom aan, hoor jy. Nou sing ek, al moet ek lei. Heren, hy, hy sê, maar ek het gelei vir jou. Ek het vir jou gelei. Wil jy nou iets bysit, hoor jy, hoor jy trots, hoor jy kolom ek trots uit? Ek gaan die handje bysit, heren, ek sal ook so'n bykie zwaar kry, ook so'n bykie siek wees. Ook so'n bykie straf draag. Heere, jy het nou wel een bykie gedra, maar ek sal die rest dra. Huh? Hoor jy? Hoor jy die trots? Jy sien, ek sal nooit in die wandel kom. As ek nie die stand verstaan nie. As ek nog steeds in trots vaas hou, sê jyre, ek gaan aankie bysit. My werke, my doen van die wet, my observering van sekere concepte. Jy weet, die jyre kom en hy kom maak een ouwe graap by die bad van Bethesda op een sabbat gezond. En die ouwe sê, jy mag nie jou bed dra nie, dis een sabbat. En hy sê, maar die ouwe my gezond gemaakt, sê ek moet my bed vat. Dus nou, die bed was waarschijnlijk, a, het was nie een katel met springs en poote nie. Sy bed was een matrasie met een kussing. Maar ek dink hy die, die kilo's oorskry. Want jy sê, hulle mag net soveel dra op een sabbat. Hy mag nie meer weeg as dit nie. Mag ook net so ver loop op een sabbat, nie verder as dit nie. Dis soos die ookie wat gestap het en sê, pa van hoe ver af is het sonde toe hy in die see stap op een sondagochtend, en sy voete raak nat, en hy sê, papa kan ek bykie verder stap, en bykie verder stap, nader hy van hoe diep af sit sonde. Sien, dis die, dis die moeilikheid waarmee ons sit. Dis waar met die fariseers gesit het. En gesê, met die goeders, met die observatie van al die goeders, gaan ek wikie punte by God kry. Sien, dis waar die oog moet inkom. Dis wat Jesus uitgeskakel het. Hy sê, hy het ons nou geroep met die roeping. Wat is die roeping? Wandelwaardig die roeping waarmee jy geroep is, ons is geroep, hy sê, om heilig te wees. Om nie net heilig te, ons is nou heilig, maar om in ons hele levenswandel heilig te word. Wat beteken dit? Beteken dit, ek moet nou een lijst skryf en sê, wat is heilig en wat is nie heilig nie, my levenswandel? Nee, dit beteken verhouding. Dit beteken, as ek verhouding met God het, dan is ek heilig in my levenswandel. As ek verhouding met my vrou het, dan ek ek nie overspel nie. Ek kan nie, ek, ek loop nie rond achter haar rug nie, wie hoekom ek het verhouding met haar? So om my levenswandel heilig te word, het ek verhouding nodig. My sien, vijand het die verhouding op afstand gehou. Nou sê hy met, ons het nou gesê, met nederigheid, zagmoedigheid, en met langmoedigheid, nou hier langmoedigheid is belangrijk een. Hy sê met langmoedigheid, dit beteken om een langmoed te hee. Wat is langmoedigheid? Langmoedigheid beteken, vir my, God het so lang gewacht vir my. God het so lang dier sy geest geroep en gesê, ek kom jou maaltijd hou. God het so lang gestaan en klop by die deur en gesê, as jy oopmaak, sy maaltijd hou. En ek het nie gehoor nie. Nou vraag die ouwens, kom hou jy nie pingsterreeks nie. Dit was nou pingster. Kom hou jy nie pingsterreeks nie. Ek soos hou nie pingster nie, omdat Godse geest la uitgestort is. Nou hoor ek hoe die ouwens een verwachting het vir Godse gees met Pinkster. Maar weet jy, dit is verkeerd om. Ons hoef nie vir Godse gees te wacht nie. Hy wacht vir ons. Godse gees is wel uitgestort. Hy is binnen jou. Hy staan met die deur in die klop. Wat help het my, het ek een Pinkster reeks hou? Maar ek maak hier die deur oop nie. Ek kan liever die deur oop maak sonder een Pinkster reeks, wat ek een Pinkster reeks hou in die deur toe hou. En waarop het ek die, die deur toegemaak? Ek het die deur toegemaak op my stand. Want jy sien, die stand is die, is die fondament van dit alles. Jy sien, Paulus maak een belangrike stelling. Ek is sommer van die punt af, maar die tyd gaan my nie afval en al. Het laat nie moeilijkheid. Paulus skryf in Romeine vir ons een belangrike ding. Hy skryf daar in Romeine, ek dink 5, vers 22. Belangrike skryf. Misschien wil jy gauw daar kyk. Skryf Paulus hierdie ding. Hy sê, soos die sonde geheers het, in die dood. So moet die genade heers dier die gerechtigheid. 21, right, Romeine 5, 21. Hy sê, so dat soos die sonde, wacht bykie, kom ons gehaal om net vinnig, ons het 5 minuten, kom ons doen het gauw. Hy sê, omdat jy Romeine 5 vers 11 het gesê, soos dier die misdaad van een, die sonde in die wereld ingekom het, dier die sonde die dood. En die dood wat alle mense dier gedring het. Kom vers 18, en hy sê, daarom, soos dier een misdaad het vir amal tot veroordeling gekom het, die klei het misluk, hy sê, is dit dier een daad van gerechtigheid, vir amal tot verwerigmaking van die lewe. En dan herhaal hy dit in vers 19, hy sê, wat soos dier die ongehoorzaamheid van een mens baie tot sondags gestel is, so sal ook dier die gehoorzaamheid van een baie tot rechtverig gestel word. Met ander woorde, hy het nou net gesê, alle mense, nou noem hy dit baie, met ander woorde, dit baie, meen nie partij nie, dit beteken allemaal. Kan jy sien, as jy dit saam met vers 18 lees? Hy sê, allemaal was tot sondag gestel, allemaal is rechtverig. Goed, nou gaan hy aan, hy sê, maar die wet het daarby gekom, dit was die fariseerse moeilikheid, so die misdaad meer so word, en waar die sonde meer geword het, moes die genade meer oorvloedig word. Nou sê hy, so dat, soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers dier die gerechtigheid tot die eeuwige lewe dier Jesus Christus ons Heere. Hy sê, soos wat die sonde, kyk nou mooi, die sonde, dis om Godse plan te mis, het geheers in die dood. Nou kyk wat het gebeur. Toe ons uitverhouding met God tree, toe Adam uitverhouding met God tree, toe is het sonde, nee. Toe hy die verhouding verbreek, toe is hy van God gesky. So, dood is sky. Reg? Hy is van God gesky. Wat het dit geproduceer? Wat het die dood geproduceer? Doodslaan, echtbreek, steel, valse getuin, is die woord waar, waar, die, waar oor die wet gaan. Stem julle saam, doodslaan is nie Godse plan nie. Is sonde. Echtbreek is nie Godse plan nie. Sonde. Steel is nie Godse plan nie. Sonde. Sien julle dit? Besef jy, as die duivel, kom ons vat het een stap verder, as die duivel jou gezondheid steel, is dit Godse plan? Sonde. Oké. Okay. So, jy sien jy die, die beginsel. Nou sê hy, soos wat die sonde het heerskapie in die dood. Nou wat het gedoen? Sonde het die dood veroorzaak. En toe die dood daar is, het sonde anhou heers, want uit die dood uit, dis asof sonde en dood mekaar gevind het, en in die gescheiding wat dat is in mens en God was, het sonde net eenvoudig kleintjes gekryf kleintjies gekry. En die kleintjies is die misdaad die oortreding in die, in die ongerechtighede wat die scheidsmeer gemaakt het. Sien jy, die sonde het geheers in die dood. Maar kyk nou wat sê Paulus nou. Hy sê, so dat soos wat die sonde geheers het in die dood, moet die genade nou heers dier die gerechtigheid. Kyk mooi, nou moet genade heers dier die gerechtigheid. So kyk mooi, dier genade is ons gered. Deur genade is ons rechtvaardig. Hulle wat die gave van die genade, die gave van die gerechtigheid ontvang, is geloof. Deur genade het ons die gerechtigheid gekry. En wat produceer gerechtigheid? Hier sê, hier is gerechtigheid. Wat produceer gerechtigheid? So die genade kan heers door die gerechtigheid. Nou in die gerechtigheid kom Jacobus, en Jacobus geef ons die sleutel, hy sê, God gee groter genade. Dan nou wil ek jou vraag, wat er genade is groter, as die genade van die kruis? Kan daar groter wees? Ek dink wat Jacobus sê, as hy sê groter genade, dan vergroot hy, die Engels van woord sal sê, die magnifies, hy, hy vermeerder die genade, eindelijk. Ek weet nie of hy dit vergroot nie, ek wil nie sê, in my boek, ek mag het verkeerd sien, sien ek nie, dat daar groter genade is as die kruis nie. Maar as hy sê groter genade, dan sê hy, ek voel genade op genade. Onder jy wat het Johannes gesê? Hy sê, die wet en die profete wat door Mooses gekom, maar toe kom die genade in die waarheid, door die Christus. En uit hom, uit sy oorvloed, ontvang ons wat? Genade op genade, hoor jy die groter genade? Dit is die genade wat op die genade kom. So op hierdie gerechtigheid, genade, het vir ons gerechtigheid gegeen. En gerechtigheid, kry kleinkies. En wat is die kleinkies van gerechtigheid? ons noem dit genade, wat genade, genade is om gezond te wees, te krieke, want ek werk hier daarvoor, hoor jy, genade is om geseen te wees, genade is om onskillig te wees, al is my wandel nie perfect nie, waar is my wandel nou, genade is om ok met God te wees, al is my wandel nog nie perfect nie, hoor jy wat genade, yes, dis hy, nou kom hy en hy sê, vol van, hy sê, hy praat van Jesus, hy sê, hy is vol van genade en waarheid. Nou sien, genade en waarheid kan nie van mekaar afhaal nie. Nou kyk nou mooi, ek wil teruggaan na ons begin het, die vervalste melk van die woord, wat ons sondags gehou het. Die onvervalste melk, wat ons rechtverdig het. Sien, met ander woorde, as daar nie waarheid is nie, kyk mooi, as daar nie waarheid is nie, kan daar nie genade wees nie genade en waarheid loop saam. En daarom het ons net ook gesê in vers 25, sê hy, daarom leed die leen af. Jy sê, ek moet klaar kry met die leen. Die tyd het ons gevang, maar ek moet net nog iets by sê so. Terug in Ephesians 4. Ek gaan dit nie maak nie. Ek sal moet daar stop. Oké, okay, kom, kom ons stop het daar. Wat ons gesê het, ons gesê, genade wil in jou leven heerskapie voer. En die groter genade, die genade op genade, gaan gepaard met wat? Jy sal sien, hoe meer genade, hoe meer waarheid. Hoe meer waarheid, hoe meer genade. Hoe meer genade, hoe meer waarheid. Hoe meer waarheid, hoe meer genade. Genade en waarheid is een tweeling wat saamloop. En as jy toelaat dat die gerechtigheid, met ander woorde, as jy die stand van wat God vir jou verdien het aanvaar, dan gaan gerechtigheid wat produceer, vruchte produceer. Nou kyk nou mooi, die vruchte wat gerechtigheid produceer, is liefde, blijdskap, vrede. Die vruchte wat hy produceer, is geneesing en sien en vreegte en onskuld. Nou kyk nou mooi, as geneesing en sien en vreegte en onskuld manifesteer in my leven, wat het gebeur? Dan het my levenswandel heilig geworden. Dan het my levenswandel in ooreenstemming gekom met my stand. Gwen het my vanmorgen geseen, sy het so belangrike ding gesê, sy sê, dit is so lekker om te lewe. Dit is so lekker om te lewe nou. Hoekom? Hoekom? Omdat elke tree wat sy gee, elke tree, elke ontdekking van waarheid, stapel genade op. Oortuig my van Godse genade oortuig my van sy voorsiening, oortuig my van sy beskerm, oortuig my van geneesing, oortuig my van die lewe, van die lewe in oorvloed. Dit staan tegen die vrees, want onthou, wat sê vrees, wat kom vrees? Die vijand sê, wie gaan vir jou sorg? Ek jy genoeg eh, medische versekering, want onthou die stats sê, eenheid soveel krij dit, hoor jy. Met ander woorde, die hele aanslag van die wereld tegen ons is vrees. En om vrees te kanseleer, het ek wat nodig kracht, liefde, sonder verstand. Waar kom dit vandaan? Waarheid. Waarheid genade, waarheid genade. Want jy sien, dit is genade, dit is dier genade, dit is die kracht wat loskom uit genade uit, waarmee Jezus uit die doodheid opgewek is. Nou vree jy vir my die kracht wat om uit die doodheid opgewek het. Wat er aanslag tegen jou, tegen jou finansies, tegen jou gezondheid, tegen jou leven, wat er aanslag, kan tegen jou staan. As jy werk met die opstandingskracht, as hy wat Jezus uit die dood het opgewek het in jylle woon, as die geest van God, wat Christus uit die dood uit opgewek het in jylle woon, sê Paulus, sal hy nie ook jylle sterflike lichame, sal hy nie ook daar wees, om vir jou te voorsien nie, sal hy nie ook daar wees, om jou te beskerm nie, sal hy nie ook daar wees, om jou te genees nie, wat sê Paulus sê Romeine, hy sê, as God dan sy eie sien nie gespaar het nie, waarom vir ons allemaal oorgegeet, sal hy dan nie ook saam met hom, alles wat minder is as sy sien, ons uitgenade skenk nie. Besef jylle, die vreugde en die onskuld, die vrede en die geneesing en die sien is minder as sy sien. Sy sien is groter as dit. Hy sê, hy sê, ons sy sien gegeet, en hy die geest van sy sien in ons hart uitgestort. Watter van hierdie goed het ons nie? Jy sien, die volwassen man is die een wat ontdek dat die volheid van die Godheid lichamelik in hom woon. En dat hy nie buiten hoef te soek na goed nie. Maar dat hy dit binnen in hom moet ontdek. Die volwassen man is die een wat het ontdek het binnen in homself. En hy die fontein van levende water leef. Hierdie fontein, hierdie oog geactiveer het. Die fontein van levende water wat uit hom uitstroom. En wat is die resultaat? Nasies en koning sal trek in jou lig. Het goeie nie sfeer. Nasies en koning sal trek in jou lig. Hoeveel te moeil is die schoolkinders? Daai schoolkinders wat die kerk toe gaan nie. Daai schoolkinders wat lyk soos weet nie wat nie. Wie wat is hulle hoogste uitroep? Hulle hoogste uitroep van die wereld vandag is paas. Is maas is ouwers wat daar is. Besef jy, jy gaan dit wees. As die pa en ma dit nie is, die gaan jy dit wees. Jy gaan die vertrouweling wees. Jy gaan die een wees, wat in die plek gaan staan. As pa en ma dan die voorrecht, wat hulle eersgeboorte recht is, so minnag. Maar dan kom die woord, die woord sê, ek sal die harte van die vaders terugkeer na die kinders. En dan sien ek hoe dat kinders geraak word dier een onderwijser ek gebruik nou maar sommer die onderwijs as voorbeeld, geraak word en hulle levens verander. En ek sien hoe die kinders was, wie sy levens verander, die ouwers beïnvloed. Om die ouwerse levens te verander, en ek sien die skrif word waar wat sê, ek sal die harte van die vaders wat terugkeer na die kinders, prijs die Heere. Nou wil ek vir jou sê, jy is op die rechte plek. Maar moet dit nie gaan soek buiten nie. Dit leen nie in getalle nie. Dit leen nie in stemrecht nie, om in een blok te stem nie te lewe in die uiting van die fontein van levende water, wat van binnenaf uit jou uit gaan vloei. Heere, ek eer die vanmorgen. Dankie dat die woord so vol is, so tot oorlopends toe. Dat die vol soveel in stoor het. Dankie Heere, dat die genade op genade stapel. Dankie vir elke hart vanmorgen, wat sag en vormbaar is elke hart wat u geest toelaat, om in sprak te gee. Sonder voorbehoud, sonder vooropgestelde idees. Net eenvoudig sit en toelaat, dat die geest ons bedien vanmorgen, om ons te oortuig van die werkelijkheid, van die offer, van die prijs. Heren, dat, dat ons kan kom, door die volwassen man, dat die ontdekking kan begin en die ontlading kan plaasvind van die kracht wat in ons werk wat wil doen ver voor wat ons kan bid of dink dat die geest wat binnen ons met jou loestheid begeer om te doen ver voor wat ons kan bid of dink dier ons om al die, al die beloftes ja en amen te maak tot die heerlijkheid dier ons ons hierdie vanmorgen, Vader. In Jezus' naam. Amen. Moet iemand iets sê, Dalke? Ek sien jylle. Ek sien jylle om dit te wees. Ek sien jylle met hierdie openbaring in jou hart van meer genade, genade op genade wat elke enkele belofte van God oor jou lewe een werkelijkheid maak. Moet nie laat laas week so mislukking die week wat kom sy so sukses dikteer. Vergeet van laas week. Paulus sê, ek vergeet wat achter is. Strek my touw wat voor is. Vandaag is een nieuwe dag. Elke dag is een nieuwe dag. Gaan grijp die dag. Gaan grijp dit aan met jou leven gaan leef die leven oorvloed is jou nie. Hy het het voorbereid, jy kan maar nie daar wandel, prijs die heren.